Inflatio accelas modestetson. Inflatio changas la manieron kiel homoi faras economia in decidoin. Ili emas electi la passeron en la mano o la colombon sur la tegmento, do ili preferas rapidain recompensoin ol pli altain estontain. Tion montras nova studajo cun pli ol dec tri mil partoprenantoi el sestec unu landoi. Granda teamo de la Columbia Universitato en Usono dedicis sin alla fenomeno de la dum tempa discontado. La partoprenantoi devis respondi serion da demandoi. Cet tio oni presentis al ili la electon, ciu ili prenu certan sumon tui? auciu ili attendu dum unu iaro por pli alta sumo. La demandoi estis adaptitai en tiu contexto cae lingve, cae rilate alla altezzo della sumo, cae la mon unuo, al la concerna lando. La scenaroi estis hipotesai, sed el pli fruai prilumigoi montrigis che la decido conduto en tia caso similas al studagioi en kiwi vere estis offertata mono diras scientistino en vieno Tiel la parto prenanto i faris ancau indico in prisia i finanza circostanzoi pri risco preferoi prisia i economia i perspectivoi kai prisia demografia situazio La studajo montras che la tendenzo pri la devalorigo de estontai monai recompensoi estas vasta sinteno en ciui tavoloi de viv en speso. Facile concludeblas cetio, che malalta viv en speso curagigas al sentera uso de profitoi, ec se ili estas pli malaltai. En malbona economia situazio de la lando, cun grandai differenzoi en la viv en spesoi cae cun alta inflatio tamen montrigas che ancau homoi cun pli alta viv en speso preferas tuian pli malaltan sumon, anstatau pli malfrua pli alta el pago. Accentas la sciencistino. La studagio ancau montras che homoi cesia decido ne estas consequenzae, se oni presentas al ili la electron, au tui ricevi pli mal altan sumon, au pli frua iom pli altan sumon, plei multai homoi preferas la pli mal grandan, tuian sumon. Ali se temas pri pagado, cae ne pri ricevo de mono, plei multai homoi preferas pagi tui la pli mal grandan sumon, cae tiel resignas tui pritiu sumo en sia monuio, ol pagi pli malfrue frue pli altan sumon, exemple char pagendos interesoi. Laula compreno de la faculoi, tiui resultoi povus conduci al pli bona politico, pri economiae cae socialae aferoi, exemple en la campo de sociala helpo. Tiel oni ofte supposas, che homoe, cun prima alta vive en speso, preferas fari malfavora in decidoin, laula senso della prefero de tuia recompenso. Nia studagio tamen montras, che en malfavora economia situazio la lando, ciui homoi, ancau pli ricciai, emas fari decidoin, ciui donas preferon al tuia clarezzo, ol al estonta necertezzo diras la sciencistino en Vieno.